Suratul Mujadala imeteremka Madina. Sura imeanza kwa kueleza habari za mwanamke anayetengwa na mumewe na ikafuatia kubainisha hukumu za kutengana. Na Mwenyezi Mungu katika sura hii katika zaidi ya aya moja amewatia makosani wanaoifanyia uadui dini yake na amewahadharisha na kunong'ona nong'ona kwa ajili ya madhambi na uadui na amewaongoza waumini juu ya adabu za kunong'ona baina yao kwa wao na baina yao na mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile vile alivyowatia makosani wanafiki kwa kushirikiana na makafiri na akawaeleza kuwa hao ni kundi la sheitani lenye kuingia hasarani na sura ikahitimisha kueleza jumla yaliyowajibu juu ya waumini ya kupendelea kumridhi Mwenyezi Mungu na mtume wake kuliko wengine wasiokuwa wao hata wangelikuwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao na akawasifu waumini hao kuwa ni Hizbullah kundi la Mwenyezi Mungu lenye kufanikiwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Mwenyezi Mungu amekwisha sikia usemi wa mwanamke anayejadiliana nawe juu ya mumewe na anamshitakia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano yenu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kuona الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور wale miongoni mwenu wanaowatenga wake zao au si mama zao hawakuwa na mama zao ila wale waliowazaa na hakika hao wanasema neno linalochusha na la uongo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kukuthiria mwenye kusamehe walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabah فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به wallahu bima ta'maluna khabir na wale wanaojitenga na wake zao kisha wakarudia katika yale waliyoyasema basi wamkomboe mtumwa kabla hawajagusana mnapewa maonyo kwa hayo na Mwenyezi Mungu anayajua yote mnayoyatenda. Faman lam yajid fasiyam shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك billahi wa ورسوله وتلك حدود الله walilkafirina adhabun alim. Na asiyepata mtumwa kumkomboa basi na afunge miezi miwili mfululizo kabla hawajagusana. Na asiyeweza hayo basi awalishe maskini sitini. Hayo ni hivyo ili muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na kwa makafiri iko adhabu chungu. In ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين hakika wanaopinzana na Mwenyezi Mungu na mtume wake watadhalilishwa kama walivyodhalilishwa wale waliokuwa kabla yao na tulikwisha teremsha ishara zilizo wazi na makafiri watapata adhabu ya kufedhehesha.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 Wani huoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi? Au mnong'ono wa watu watatu ila yeye huwa ni wanne wao. Wala wa watano ila yeye huwa ni wasita wao. Wala wa wachache kuliko hao, wala walio wengi zaidi. Ila yeye yu pamoja nao popote pale walipo. Kisha siku ya kiyama atawaambia walioyatenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير Kwani huwaoni wale waliokatazwa kunongonezana kisha wakayarudia yale yale waliyokatazwa na wakanong'ona juu ya mambo ya dhambi na ya uadui na ya kumwasi mtume na wakikujia hukuamkia sivyo anavyokuamkia Mwenyezi Mungu na husema katika nafsi zao mbona Mwenyezi Mungu hatuadhibu kwa haya tuyasemayo basi jahannam itawatosha wataingia humo na hayo ndiyo marejeo maovu yaliyoje ya alladhina amanu امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون Enyi mlioamini mnaponong'ona msinong'one kwa sababu ya mambo ya madhambi na uadui na kumwasi mtume bali nungonezane kwa kutenda mema na kuacha maovu na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwake mtakusanywa nyote. Innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kwa hakika minong'ono hiyo inatokana na sheitani ili awahuzunishi walioamini na wala haitawadhuru chochote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na juu ya Mwenyezi Mungu tu ndiyo wategemea waumini. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Enyi mlioamini, mkiambiwa fanyeni nafasi katika mabaraza basi fanyeni nafasi na Mwenyezi Mungu atakufanyieni nyinyi nafasi na mkiambiwa ondokeni basi ondokeni Mwenyezi Mungu atawainua walioamini miongoni mwenu na waliopewa elimu daraja za juu na Mwenyezi Mungu anazo habari za yatenda. Ya ayyuhalladhina amanu امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم Enyi mlioamini mnaposema siri na mtume basi tangulizeni sadaka kabla ya kusemezana kwenu hiyo ni kheri kwenu na usafi zaidi na ikiwa hamkupata cha kutoa basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله wallahu khabirun bima ta'malun, mnachelea kutanguliza hiyo sadaka kabla ya kusemezana kwenu, ikiwa hamkufanya hayo na Mwenyezi Mungu akapokea toba yenu, basi shikeni sala na toeni zaka na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون Waoni wale waliofanya urafiki na watu ambao Mwenyezi Mungu amewakasirikia hao si katika nyinyi wala si katika wao na huwapa kwa uongo na hali kuwa wanajua. A'adda Allahu lahum adhaban shadida innahum saa ma kanu ya'malun. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali kwa hakika waliokuwa wakiyatenda ni maovu kabisa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adhabun muhin wamefanya viapo vyao ni ngao na wakaipinga njia ya Mwenyezi Mungu basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hayatawafaa kitu mali yao wala watoto wao mbele ya Mwenyezi Mungu. hao ndio watu wa motoni humo watadumu milele يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون siku atakayowafufua Mwenyezi Mungu wote wamwapie kama ni nyinyi na watadhani kuwa wamepata kitu kwa hakika hao ndio waongo istahwadha alaihim ash shaytan fa ansahum dhikra Allah ulaika hizbu ash-shaytan ala حزب الشيطان هم الخاسرون Shetani amewatawala na akawasahaulisha kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo kundi la shetani. Kweli hakika kundi la shetani ndilo lenye kuhasirika. إن الذين يحادون الله ورسوله ulaika fil adhallin Hakika wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake au ndiyo miongoni mwa madhalili wa mwisho. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz.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 Hata wakiwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao. Hao ameandika katika nyoyo zao imani na amewapa nguvu kwa roho itokayo kwake na atawaingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake. Humo watakaa daima. Mwenyezi Mungu awe radhi nao na wao wawe radhi naye. Hao ndio Hizbullah, kundi la Mwenyezi Mungu. Hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufanikiwa.